обвишверсти непотрібне. Варягу боги визначили одну долю тримати в руці меча, а не плуга, гордовито оглянув родовичів. Я не відаю навіть, з якого боку до нього підійти. От якби наш ярл тут залишився, то я до нього в дружину пристав би. Та згодом вже ліньки було й перемовлятись. Тиша, сонце скочувалось за пагорби, тінь ледь помитно наповзала на берег. Човен погойдувався на хвилях, м'яко тицявся гострим носом пісок. Час від часу котрийсь із воїнів перехилявся через борт, набирав пригорщу води і жадібно висьорбував. Потім знову поринав у напівдрімоту, і ніхто не заважив того легенького і верткого човника, який без жодного сплеску випірнув з-під кущів верболозу. Дідук із розкуйовдженою сивою бородою, в подертій на плечі сорочині, вгледівши чужинців при зброї, раз крутонув човником і зник, наче його й не було. Річка плинула далі, ніби тужавіла від вечорової прохолоди. Вітерець із верхів'я забігав, струшував із листя останній сонячний пил. Та ось на кущі, біля самісінького берега, гойднулася гілка. Птах, що на ній примостився, цвінкнув і похуркотів кудись над водою. Потім із за гілки визирнуло чиєсь обличчя. На чорно пав пильний пильний погляд. І знову запала безмовність. І навіть вітер принишк, ніби притиснула його густа тінь від пагорба. Раптом на березі за кущами хтось по варязькому гукнув На поміч, на поміч! Убивають, рятуйте! З веслярів Вмить злетіла сумливість. Вони перезирнулися і схопилися за зброю. Це ярл наш кликав? запитав котрийсь. Та ні, голос не його. Та й він же мусить сурмити, заперечив інший. І знову розпачливе волання. Ой, рятуйте мене, родовичі, варяги на поміч. У веслярі більш навагалися один по одному вистрибнули з човна і легко вихопились на берег. За кущами хтось вовтузився, долинали звуки ударів, стогони й прокльони. Молоді воїни стрімголов кинулись туди. За чигарниками виявила ще мала галявина, але на ній нікого не було. Розгублено озирались. Аж ось несподівано їх оточили воїни з довгими списами. Боронилось веслярі завзято, але сили були надто нерівними. Найстарший зумів уже перед смертю давко, ніби схлипнувши, дмухнути у ріг. Ольг, хоч і був, здавалось, заглиблений в споглядання метушливої чужинської дівчини, почув звук варязької сурми. Уривчастий, мов стогін мираючої людини, він долинув звідти, де залишився човен з веслярами. Щось мусило трапитись Навальне, несподіване, що дуже сміливець отак похапцем дмухнув у ріг. А якщо їх заскочили зненацька скольдові дружинки, та й мон чомусь затримується, час уже йому з'явитись. Та сонце лише краєчком трималось над верхівками дерев, а вони домовляли, що колишній раб прибіжить ще до його заходу. Ні, зволікати більш не можна. Треба діяти негайно, рішуче. Бігти туди до човна? Гостре відчуття небезпеки пройняло ярла. Рвучко схопився, озирнувся на всебіч, михцем запримітив наполоханість в очах Яни, але вона вже для нього подаленіла, зникла, мов би не була присутньою біля згасаючого вогнища. Щось прошепотіла, а потім зронила кілька слів, заспокоювала чи застерігала, та він не чув, бо слух його вже впіймав підозрілий шум.